أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Nastavljamo rad po knjizi iz Mustalahul Hadisa, Tesiru Mustalahul Hadis od Mena Katana. Došli smo do do poglavlja naslova koji govori o meratib, meratibu džerhiva ta'dil, stepeni, stepeni vrednovanja, vrednovanja ljudi, da li su pouzdani ili nepouzdani kao ravije. Znači, rekli smo za taj termin džerhiva ta'dil, to su uglavnom i teško je prevesti, razumije se uglavnom na, na na arapskom jeziku, teško je kod nas to prevesti da, da bi se razumjelo baš ovaj, neke izrazi, terminologiju i nije baš pametno prevoditi. Treba je naučiti kao, kao tu arapsku islamsku terminologiju i tako razumijevati. <clears throat> Znači, govorimo ovdje sad, e, o, u ovom poglavlju se govori o tome, e, znači, ravije, e, njihova ocjena da li su pouzdani ili nisu pouzdani, njihovo razvrstavanje, kako ih u, u učenjaci, u Lema Hadisa, stručnjaci Hadisa, kako ih razvrstavaju, odnosno kada se odeš ti u knjigu biografiji nekog ravi i za tog ravi piše tamo Salihul Hadis ili Sika, Tebt, ili neki drugi izraz. Lejin, Lejunul Hadid i tako dalje. Šta znači te izrazi? Mi možemo prevesti bukvalno na, na jedno prijevod, bukvalno jedno, jedno terminoloziji hadisa, šta to znači. A u stvari to su ocjene tih ljudi, da li je poznan, nije poznan, tako dalje. O tome govorimo. <clears throat> Dobro. naravno, dosta smo obrađivali, govorili smo da, da bi ravija bio pouzdan, da bi ravija bio pouzdan, mora da ispuni dva osnovna šarta, a to je adl i dabt. Adalet i dabt znači da bude adl, znači pravednost, odnosno rekli smo da, definisali smo sam nekoliko puta šta znači pravednost, a to znači na praktikovanje vjeri, i dabt, a to u stvari pouzdan su smislu pamćenja, prenošenja bilježenja hadisa. To dvoje kad zadovolji, on se tretira kao fiqa, pouzdan ravija, čije, eh, čije prenošenje hadisa eh, se prihvata i nije i ne narušava, ne narušava e, sam hadis od njega, od tog lično ravije. Pa, od čenjaka koji su prvi govor, govorili o toj temi, rangirali, rangirali stepene, stepene ovaj, ocjene ravija, to je bio Ibn Ebi Hatim, u svojoj knjizi, baš po tih naslova, Džerhu wa ta'adil, Džerh je kritika, ta'adil je ocjenjivanje pouzdanje nekog to dvojka sakupi, znači odnosi se na ocjenjivanje ravija. On je u toj svojoj knjizi naveo <clears throat> četiri stepena. Naveo četiri stepena. Četiri stepena, znači kod pouzdani ravija, četiri stepena kod, kod rave koje nisu pouzdani. Stepena u smislu ćemo, pa će biti jasno o čemu se radi. A onda su došli učenjaci nakon njega, drugi, pa su na ta četiri stepena dodali još po dva. Pa tako da imamo, znači merati, buđer, atadil, site, šest stvari. Šest stepena. Znači imamo šest stepena kod ravija koji su, koji se prihvataju pouzdani. Imamo šest stepena kod ravija koji su nepouzdani. Pa ćemo pojasniti sve te nazive za sve, vrste ravija i pojasniti znači, te detalje, imaju tu nijanse određene, nije, nije crno bilo u boji. Pa ćemo krenuti redom. Znači, te e, merati bi adil bo Znači, prvo stepene pouzdanih ravija, prihvaćenih ravija. Tih stepena ima šest. Pa ćemo nakon toga spomenuti stepene džerha, meratibu džerh, stepena kritikovanih ravija, nepouzdanih ravija. Pa ćemo spomenuti i šest stepeni. Nije to nešto komplika više da je jasno. Znači, prvi, najviši stepen pouzdanog ravije, kad se kaže za raviju, kad se kaže za raviju, kaže fulanun esbetu nas. Da je ravija esbetu nas, najpouzdaniji čovjek. Ili dođe po nazivom, ovo sam primjer znači, la yus elu an mislihi, za takvog se ne pita. Znači vrh po pitanju pouzdanosti. Ili džebelu fil hifz, kaže stijena u pamćenju. E, odnosno, u ovoj kategoriji, prvoj, najpoznaniji ravija, e, tu je u pitanju mu balaga znači pretjerano potvrđivanje njegove pouzdanosti. Pretjerano u pozitivnom smislu. Znači, kaže, sika, sika, vrh, vrh To će nam doći sika, poslije, sika sept. To je ispod ovog stepena. Ovo što smo prvo rekli ovdje, znači za osobu da se kaže u nas, znači najpoznaniji čovjek, najpoznaniji ravija, znači. Ne, nam misli, ne pita se za sličan, za sličnu osobu. Ili džebelo hejf, znači vrh u pamćenju. Znači ne imam ravnog. Tu su uglavnom, ovako su ocjenjivani, ili nema potreba se ocjenjuju, to su stručnjaci hadisa, imami hadisa. On su na ovu stepen, uglavnom. To je prva kategorija. Druga kategorija, po dva, kada dođu u opisu ravije sa dvije riječi, ili jedna u kojim se potvrđuje njegov pouzdan. Recimo dođe kada je thika, tika, pouzdan, pouzdan. Znači potvrdi dupl dva puta. Ili dođe tika, sebt. Tika znači pouzdan, sebt, opet vrsta pouzdan. Sebt znači provjeren dođu dva izraz koji se potvrđuje njegova pouzdanost. Ili huđe thika, huđe tu sebi. Huđe, znači dokaz pouzdanosti. da e, ove kategorije druge je u tome, znači, e, te kid bi sifeo sifetin. Potvrdi se, znači, ne da se kaže jednom pouzdanje, nego dva puta se potvrdi da je, da je, da u redu, da je pouzdan. Znači, mada je ova, opet ova kategorija na drugom stepenu niža od one prve gornje. Dobro, to je druga. Treća kategorija, treći stepin kako hoćete, treći stepin. A to je da dođe sa jednom riječu, potvrdi se da je pouzdan. Bez, bez tekida, bez potvrđivanja druge riječi. Recimo da stanje kaže samo sika, pouzdan. Ili huđe, dokaz. Huđe znači dokaz u toj oblasti, kao ravija. Ili sept, također vrsta pouzdanosti. To isto značenje ima. sept, to isto provjeren, pouzdan. Znači, ili sirka ili huđa, ili sept, A u prijetodom smo rekli, prijetodom prije ovog, u smo rekli, kad se potvrdi dva puta izraz, seka, seka huđa, sept e, ili e, huđa, i tako dalje. A onom prvom smo rekli, ono, kad dođe u oblik onog nešto najbolje, najpouzdanije, vrh, vrhova. Dobro. Znači, ovo su prva tri kao smo spomenuli, prva tri stepena. Četvrti stepen, po četiri. da se ocijeni ravija pouzdanim, gdje se ukazuje sa tim riječima, iz riječi se razumije, to, to mladi se znaju, da, da je pouzan u adaletu, a da je malo, malo slab krnja u dabtu. U adaletu je pouzan, a u dabtu pouzanosti, ono, prenošenju, pamćenju hadisa ima malo malo, znači nije, nije na, na, na najviše stepenu. I to sa riječima sljedećim. Kaže saduk. Sitko znači, znači šta znači sitko? Sitko znači iskrenost. Pouzdanost. I on e, sa, saduk. Saduk znači, znači e, što adaleta, znači nemam šta prigovoriti. Ali što hadisa, znači imam. Ili riječ uh, mehalluhu sitk. Kaže, mehalluhu, znači osnova mu je sitk pouzdana strane adala, znači, ali već ovo prenošenje, znači ima tu malo. Ili dođe riječ la bihim nema smetnje u njemu. Nije lošo. Ono. Ili dođe riječ, je sadukun rubama jehim. Saduk, saduk znači e, odemanita pouzdanje, iskrenje. Rubama jehim, nekad jehim, nekad napravi grešku, kaže. znači greškicu, nekad pogriješi rubama. Nekad pogriješi. Ili dođe izraz sadukun rubema ahta. Saduk, znači pouzdan je, iskren je, od je, ali kaže često desi se da, da pogriješi. Znači ima u pamćenju hadisa ili zapisivanju hadisa ima grešku. A što tiče njegovog adaleta, tu je vrh. To je, recimo, četvrta kategorija. Peta, u ovoj kategoriji se ukazuje u stvari ova peta kategorija. Niti se potvrđuje da je pouzdan, niti da, niti da je nepouzdan. Ono, između. Bejni između dva stanja. Dođe sa izrazom, kaže fulanu šejh. Fulan znači osoba. Šejh, znači šejh, možemo prevoditi sa starac ili, ili šejh učenjak. Kaže fulano To znači niti je gor, niti je dolo Niti je pouzdan, niti je Ili kaže se za njeg reva anhu nas. Prenose ljudi od njega. Čuj ravi, ocjena ravi kad prenose ljudi od njega. Znači, niti ga rekao da je sika pouzan, niti da je ih slab. Dobro. Šesta kategorija, pa ja ćemo poslije propisovi svi kategorije. Šesta kategorija, kaže, ma ešara bil kurbi mine teđrih. Kaže, dođe u riječi nešto što ukazuje jedan vid, jedan vid nepouzdanosti, doza nepouzdanosti. A to je da dođe riječima, kaže, fulanu salih. Kaže, osoba je salih. Salih znači dobar. Tako se prevodi. Pobožan. Ja salih, vrtovi pobožan. Salih pobožan. Osoba pobožna. Čim rekao osoba pobožna, znači, ja sam pobožan, ali ovam, mi govorimo o hadisu, znači, palimo nešto. Kaže, juhtebu hadisuhu. I dođe izraz, kaže, piše se njegov hadis. To nije ono došlo na stepen da ga treba odbaciti. Piše mu se hadis. Kad dođe ovim izrazima sličnim, znači fulan salih od hadis, osoba znači pobožan je, dobar mu je hadis, ili ovo, piše mu se hadis, to je šesta kategorija. Ovi šest kategorija što su naveli, oni potpadaju pod onih ravije koji su prihvaćeni. E sad, kakva je, kakav je propis, hukm hadirat, kakav je propis ovih šest kategorija? Što se tiče prve tri kategorije, juhteđu Sve ravije koje su ocijeni u prve tri kategorije, oni se uzimaju kao da su pouzdani njihovi hadisi u redu. Koje su rekli prve kategorije? Primjer smo rekli ono. E, prva kategorija Džebelufijska brdo u Hivsu, ili Esbetu nas, najpoznaniji čovjek. Druga kategorija kada potvrdi sa dva izgleda, thika, thika, huđe e, sept, sept, thika i tako dalje. Znači sa dva izraza potvrda je pouzan. Treća, treća, smo rekli sa jednim izrazom, ili je huđe, ili fika, ili je sept. Znači te tri kategorije prve, to su ravije čiji se hadisi uzimaju, čiji su pouzdan vjerodostojni. Znači ti ravije kada dođu i sve su ravije slične tome, Zadis kaže vjerodostojan hadis. A šta je s ove ostale tri? E tu nam ulazi onaj, prostor za, dobar hadis. Pa ćemo spomenuti. Četvrta i peta kategorija. Rekli smo četvrta kategorija da dođe ono sadukun rubama jahim. Saduk, jes, saduk, iskren, pouzdan. Saduk znači onaj, međutim pogriješi nekad ili la bese bihi, nema smetnje u njemu. Peta kategorija smo rekli ono fulano šejh, osoba je šejh. reva nas anhu, prenose ljudi od njega. Te dvije kategorije, kažu, la juhteđu bi ehliha. Oni sami da prenesu hadis. Ne uzima se njihov hadis. Juhtebu hadithuhu wa juhteber. Pišu se njihovi hadisi. Juhteber. Pa se vrši ispitiva Da li se njihovi hadisi slažu s drugim hadisima? jesu u redu. S njihovim hadisom se može uzeti kao bude mutabija ili mušahid. Da se podupire neki hadis drugi, da se bude, da bude, uh, znači, da bude svjedok ili, ili podupira nekog drugog hadisa, koji isto o temi govori. Znači, sami za sebe, la teđu bi mislili. Bijahli. Šta je onda sa šestom kategorijom? Šesta kategorija La johteđu teđu znači nisu te ravije koje su na tom stepenu, znači on sam po sebi, znači ne mogu biti pouzdan ravije da se oni sam da prenesu hadis, to hadis upitan. Ima slabosti kod sebe, određeni, tu voze slabosti. Nego se uzma taj hadis Li bar, znači da proučavanje. Ako on došao s nečim, izdvojio se, ako se izdvojio, to u čemu se izdvojio sa drugima ne može se upoređivati, ako došao s nečim E, onaj, slaže s onim što su i drugi ravije pouzdane prenijeli, znači nema smjetnje u tom. Znači, istražuje se njegovo stanje, a on sam po sebi, on sam po sebi nije pouzdan, nije na stepenu gdje se uzima od njih hadis. Dopi znači ove prve tri kategorije su oni ravije koji su tako ocijenjeni da, su, znači od njih se uzima hadis. Ove ostale dvije, znači četvrta i peta, znači također ne uzimaju sami po sebi ravije, nisu pouzdane, nisu dokaz u prednošenju hadisa kao ravije, međutim, njihovi hadise bilježe ne odbacuju se. Ulaze pod slabe ili dobre hadise, zavisi koliko podupire koji drugi hadis. A onda ovaj eh, hadis, eh, kategorija šest, znači također eh, te ravije koje se tako ocijeni, znači ovaj, njihovi hadis uzma samo da bi se, da bi se uporedio sa drugim hadisima. Šta onda s ovim dole? أندلسن أندلسن أندلسن